Përshëndetjet e Allahut te bareke ve teala dhe mëshira e tij qofshin mbi më të mirin dhe zotëriun e pejgamberëve Muhammedin alaihi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen e Allahut Xhelle Xhelaluhu t'i ndajmë disa çaste duke mësuar historinë e pejgamberit Alehi Salatu Veselam. Dhe përmendëm atje në fillim të ligjëratave se ligjërimi jonë mbi jetën e pejgamberit Alehi Salatu Veselam do të jetë pak ma i zgjat. I zgjatur dhe i gjatë, shkaku që ajo çka neve na intereson prej historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është vetëm renditja e ngjarjeve dhe kalimi i tyre sikur ndonjë roman. Po dojna m'u ndal me çdo detaj të historisë së tij alaihi salatu wassalam, edukimit të tij ndaj shokëve të, të tina alaihi salatu wassalam dhe krejt se si e ka nxjerrë atë gjeneratë të madhe të shokëve të tij me të cilët Allahu xhelle ve ala ka qenë i kënaqur. Dhe përmendëm se nëse dojna me kuptu rrugën e vërtetë, kuptimin e vërtetë të haditheve të pejgamberit alayhi salatu vesselam, të fjalëve të Allahut xhalla xhalaluhu është e vetmja mënyrë me mësu se si i kanë kuptu këto ajete shokët e tina alayhi salatu vesselam. Përmendëm se landa mësimore në periudhën Mekkie ka qenë shumë e rëndësishme dhe i kanë msu themelet shokët e pejgamberit Alei Salatu e Selam dhe përmendëm e para prej tyre ka qenë njohja me Allahun Xhelle Xhelaluhu sifatet e tij emrat e tij kush është Allahu Xhelle ve Ala kjo është e para e këtu vlen me përmend nga se temat se sot do t'i diskutojna se cila ka qenë landa e dytë mësimi i dytë cilin e kanë marrë shokët e pejgamberit Alei Salatu e Selam prej pejgamberit në periudhën mekije e cila ka qenë gjenerata ma e madhe që ka ekzistu mbi ftyrën e tokës ngase edhe sahabët janë klasë klasë klasa ma e lartë është klasa e parë klasa e parë domethënë gjenerata e parë të cilët kanë mësu në shtëpinë e Arkam ibnul Arkam Ebu Bekri dhe Hamza dhe Umeri dhe Suhejbi dhe Bilali dhe shumë të tjerë të cilët janë të përmendur me emër dhe me mbiemër në librat e historisë E përmendëm mësimi i parë Allahu. Andaj ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyje se Kur'ani sillet rreth tri boshteve. I gjithë Kur'ani i trajton tri sende. E para, kush është Allahu? Njohja me krijuesin. E dyta, kush është njeriu? Kush është njeriu dhe e treta mbi cilin ligj Drejtohet dhe funksionon ki univers. Krejt Kurani këto mundohet me na mësue. Allahun, neve kush jena na dhe ku jetojna, në cilin univers jetojna dhe me cilin ligj funksionon ki univers. Sot me lejen e Allahu xhelle ue ala do të përmendmi diçka nga mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat kanë zbrit ajete të posaçme mbi çështjen e caktimit. funksionimit të kaderit. Kjo ka qenë mësimet e para që i kanë morrë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pasi e kanë mësu se kush është Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj në këtë periudhë të Mekës, Allahu xhelle ue ala ju ka zbrit ajete ku ja ka mësue caktimin. se e gjithë çështja është në dorën e Allahu xhelle ue ala fillim e mbarim krejt i ka caktu Allahu tebareke ve teala nuk i del Allahu xhelle ue ala nga shënimet e tina as ranja e gjethit prej drurit një gjeth çka neve kurgja nuk e llogaritmi ata as nuk e din na urtsinë pse ka ra e Allahu xhelle ue ala e din pse ka ra pse mu bash qaj gjeth por neve këto janë sende të cilat nuk kena mundësi mi kap po Allahu tebareke ve teala ka urtësinë e tina në çdo sen ngase e ka përmen ma min varakatin asnjë gjeth nuk bje illa ja'lemuha vetëm se Allahu e din se ka ra cila është urtësia e ramjes e kështu me radhë e leje mo çështjet e mdhoja leje mo çështjet e mdhoja andaj Allahu tebareke ve teala i ka zbit mësimet e kaderit kaderi për me kuptue si duhet ndahet në disa shkallë shkalla e parë është se shkalla e dituries Që Allahu xhelle ue ala din çdo send. Ilmi i Allahut, dituria e Allahut gjithëpërfshirëse. Kjo është e para prej kaderit. Andaj edhe kaderitë, të cilat janë shumë llojsh. Keni ndëgju për sekt i veçan kaderi. Kaderitë ma ekstrem, ata se e kanë mohu ilmin e Allahut, kta janë kufar me pajtimin e krejt muslimanëve. Kush thotë se Allahu nuk i din punë para se me ndodh, ai a kafir, nuk i ka besu Allahut xhelle ue ala. Sepse është një grup e cila thot, Allahu i din çështjet pasi të ndodhin. E kanë mohu diturinë e Allahu xhelle ue ala. Ka thanë Allahu tebareke ve teala, "Wa ma takunu fi sha'nin, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda." Thot Allahu xhelle ue ala, nuk je ti ndonjë çështje. As nuk e lexon ndonjë Kur'an, Allahu të Allahu xhelle ue ala. As nuk e vepron ndonjë vepër vetëm se na jena prezent aty. Kjo ka qenë mësimi i parë te kaderi, që e kanë morë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahut nuk i hik kurgjo hiç. Allahu xhelle ue ala nuk i del nga ilmi i tij asnjë sen. Kjo është e para. Andaj Allahu tebareke ve teala ka thanë, Va la asgara min dhalik. Edhe ma e vogër se sa, kjo çka është përmen, mithkale dherra. Dherra e përmendëm çka është. Atom apo kokrra ma e vogël çka ekziston. Allahu thot edhe ma e vogël çka mundet me të shku n'mend. Krejt i ka shënu Allahu te bareke ve teala. Kjo është ilmi i absolut i Allahu xhelle xhelalu. E dyta është kitabe. Shkrimi i këtyre sendeve. Allahu e din çdo send çka ka me ndodh, po disa sende i ka shënue. Te bareke ve teala. Andaj shkalla e dytë e kaderit është shkrimi, ka thanë Allahu xhelle ve ala. Kjo është ilmi i Allahu xhallahu ala. Wa naktubu dhe e shënojmë çdo send. Pastaj ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin" dhe çdo sen e kemi vendos në llogari në një imam mubin, në një libër të të qartë. Kjo është shkalla e dytë e kaderit, që e kanë mësu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në periudhën Mekkie. Shkalla e tretë është dëshira e Allahu xhallahu ala. Dëshira e Allahu te bareke ve teala. Kur ta përmendmi urtësinë e njohjes së njeriut, kjo është funksioni dhe ligji i universit, se si funksionon këtë Allahu xhallahu e ka në dorën e tijna dhe e ka shënue dhe e ka në ilmin e tij. Kjo është njohja e universit. Kur ta mësojna njohjen tonë, që ja u ka mësu Allahu sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, mone mend ç'ket dëshira e Allahut. Ka dallim në sheriatin e Allahut mes dëshirës dhe dashnijës. Allahu e dëshiron një sen dhe s'e do Që do të përmenmi se Allahu ja ka dhonë njeriut një sen çka s'ja ka dhonë kurkujna Siç ka thonë Ibn Kajim el-Xheuzije Kjo ka thonë të le pa mend Të le pa mend ta, ta mush zemrën dashuri full Çmendesh prej dashurijës Kur ta përmenmi, mone mend dallimin mes dëshirës dhe dashnijës Allahu e don dikan edhe Kan shit krenari dhe fodullak të kot. Allahu xhalla ka thënë, ka pas njerëz ma të fortë se ju. Mirëpo, neve i kemi shkatrrue. Pastaj, wa ma kan Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawat. Allahu nuk e bën të dobt kurgjo, as në tokë, as në qiell. Çka dojë me bë Allahu xhallahu ala, bën. Innehu kana aliman qadira. Allahu është i fuqishëm për çdo send dhe i dijshëm. Andaj ibli, e, iblisi është prej dëshirës së Allahut, ama s'e do Allahu iblisin. Allahu e ka kriju iblisin, e ka kriju sherrin, e kështu me radhë, ama nuk e don Allahu xhallahu ala, sherrin, apo, as iblisin nuk e do. Andaj kjo është kjo dallimi, mes dëshirës dhe dashnijës. Mes dëshirës dhe dashnijës. Allahu e dëshiron krijimin e dikujna, apo për shembull qafirin. Allahu e ka dëshiru krijimin e qafirit, ama nuk e do qafirin. këto sene janë të dallume. Andaj, e treta prej shkallëve të kaderit është dëshira e Allahut xhelle, xhelle ve ala. Edhe mertebja dhe shkalla e katërt e kaderit është krijimi i Allahut në çdo sen. S'ka diçka çka ekziston, vetëm se ka kriju Allahu xhelle ve ala. Ka thanë Allahu tebareke ve teala, dhalikum Allahu Rabbukum la ilaha illa hu. Ky është zoti, Allahu zoti juaj. Te bareke wa taala la ilahe illa hu nuk ka të adhuruar me meritë përveç tij Khaliku kulli shej krijues i çdo sendit çka ekziston edhe veprat tona i ka kriju Allahu xhallahu ala edhe lëvizjet tona i krijon Allahu te bareke wa taala gjithë çka çka ekziston pse sepse këtu kulli shej çdo send është e pashquar që përfshin çka quhet send Ata i ka kriju Allahu te bareke ve teala. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Dhe Allahu xhallahu ala është kujdestar i çdo sendit. Te bareke ve teala kjo është kategoria dhe shkalla e katërt e kaderit. Kush i kupton këto katër kategoritë e kaderit, ilmin, shkrimin, dëshirën dhe krijimin, këto janë që i ka sjell Allahu xhallahu ala në librin e tina. Mirë. Cilat kanë qenë gjurmët e mësimit të këtij Kaderi në këtë periudhë mekkie. Kur njeriu e kupton se çdo sen e ka krijuar Allahu xhalla u ala dhe çdo sen është në ilmin e Allahu xhalla u ala dhe s'ka lëvizje dhe as fuqi, vetëm se është në ndijen e Allahut tebareke ue teala, kjo rezulton me qetësi dhe me lumturi dhe s'mërzitesh për, për kurgja hiç. Andaj ka thënë Allahu xhalla u ala, ja ayyuhalladhina amanu la tahinu wa la tahzanu. O ju që keni besu, as mos u mërzitni, as mos u pikëlloni. S'ka nevojë m'u mërzit. Fitut, hupët, Për juve është fitore. S'ka m'u mërzit. Andaj ka thanë Ibn Tejmija, mërzia është prej dëshirave të shejtanit. Ai dëshiron besimtari m'u mërzit. Allahu e ka dëshiru të kundërtën. Wa la tahinu, mos u dobësoni, as mos u pikëlloni. Se çdo sen ndodh me kaderin e Allahut xhelle ve ala, edhe vrasjet, edhe përmbysjet, Edhe shkatërrimet çka ndodhin sot nëpër dunja Janë me kaderin e Allahut Allahu ka diçka pas këtyre kadereve Çka na nuk i kapmi dhe nuk i perceptojna Andaj nuk duhet m'u mërzit Dhe ka dallim mes mos m'u mërzit Dhe mos brengësti me pas me, me punu Këto janë dy sene të ndryshme Andaj prej gjurmëve të këtyre mësimeve të kaderit Ka qenë që sahabët e kanë kuptue Se fuqia absolute e këtij universit është Allahu xhelle ve ala Dhe nuk janë mërzit për atë tirani që e ka tregu Ebu Xhehli dhe Umeja dhe Utbe ibn Rabia dhe ato ata mushrikët e Mekës i kanë kërcnu për çdo ditë, nuk janë mërzit. Fare nuk janë mërzit. Dhe i kanë pa vazhdimisht të buzëqeshur. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe vazhdimisht të qetësum se e kanë kuptue ligjin mbi të cilin ligj funksionon universi. S'i del Allahut xhalla wala as një send prej prej kontrolle. Andaj, prej gjurmëve ka qenë qetësia. Prej gjurmëve të mësimit të kaderit ka qenë trimëria dhe guximi. Ata janë bo trima duke e kuptu kaderin. Dhe janë bo guximtarë duke e kuptu kaderin. Sepse ti nuk mundesh me vdek pa pa, pa ta marrë Allahu shpirtin. Me hi edhe në zjarm edhe në frontin ma të madh të luftës me hi, nëse nuk e ki të caktume prej Allahut xhelle ve ala, qat çast me vdek ti nuk ki mundësi me vdek. Nuk mundesh m'u mundesh me kaderin e Allahut xhelle ve ala. Sahabët kur e kanë msu këtë mesele, atëherë janë bo të guximshëm dhe nuk ju ka interesu fare se e kanë ditë që Allahu xhelle ve ala i shënon sendet. I ka shënu Allahu tebareke ve teala sendet. Tjetra ka qenë prej gjurmëve të mësimit të kaderit sabri. Ata e kanë ditë se Allahu xhelle ve ala ka me e ndihmu këtë fe dhe ka me e ngrit këtë fe dhe ka me ia dhan krenarinë kësaj feje. Po çka kërkohet, kërkohet sabri. Se Allahu xhelle ve ala ka thanë, eta emrullahi fela testaxhiluh. Urdhri i Allahut është i krym, mos e shpejtoni. Qysh i krym? Te ilmi i Allahut i krym. Te na hala jo. Andaj mos e shpejtoni se masi a krye qele dhe këto ka m'u krye. Tebareke ve Teala. Allahu xhalla wala i ka kry sendet atje në librin e tina, po neve ne na nuk kena sabër. Andaj feja e Allahut xhalla wala ka me qenë e ndihmume, ka me qenë ngadhënjyese. Po çka duhet na me ba? Duhet me ba sabër. Dhe duhet me lutë Allahun xhalla wala që me qenë pjesë e kësaj. E jo që na mos po mos po mboshtet apo mos po dështon feja e Allahut xhalla, assesi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e kemi zbrit Kur'anin dhe ne e ruajm. Na e ruajna. Allahu jalla jalla jalalu. Pastaj kjo është pjesa e dytë në të cilën koncentrohet Kur'ani me ia msu njeriut, kaderin, me të cilën sillet universi. E treta është njeriu. Kur'ani ka zbrit për njerëzit. Normal ka zbrit edhe për xhinët, mirëpo në aspektin në këndin e dytë dhe në sekondarin. Primarja është njeriu. Allahu xhallahu ala ka zbrit Kur'anin tek njerëzit dhe të dërguarit kanë qenë prej njerëzve. Andaj Kur'ani fokusohet dhe përqendrohet në mësimin e natyrës së njeriut. Prej çfarë komponentesh përbëhet, çka i duhet njeriut, çka duhet me mësu njeriu, qysh duhet me jetu njeriu, të gjitha janë të sqarume në mënyrën ma të bukur në librin e Allahut xhelle, xhelle wa ala. Andaj, Allahu tebareke ve teala jau ka msue fillimisht sahabeve të tij në disa prej ajeteve se Allahu xhelle wa ala e ka nderue Ademin me një nder i cili është në kulmin e ndereve dhe në kulmin e privilegjeve e cili është ai nder se Allahu xhallahu ala ka krijue Ademin me dorën e tina. A ka nder ma të madh se Allahu me krijue diçka me dorën e tina. Allahu xhallahu ala në përgjithësi sendet i krijon idha arada shay'an an yaqulu kun fayakun. Allahu kur dëshiron diçka veç thot kun fayakun. Bahu dhe bahu. Mi po çështja e Ademit s'ka qenë kështu. Njeri prej lloçit, prej baltës. Fe idha sevvejtuhu, kur ta përsosi ata. Wa nefakhtu fihi min ruhi, dhe t'i jap shpirt nga ana jeme. Me dorën e tij e ka kriju, që do ta përmendmi ajet, ma vonë, dhe shpirtin ja ka dhonë prej anës së tij. A ka nder ma i madhë se kjo? Khalaqtu bi yadayy Paramendone çfarë nderi me kriju Allahu xhallahu ala Ademin me durt e tina. Tebareke ve teala. A meriton njeriu me nënçmu vetveten para tagutave dhe tiranave për disa lëvërdi të kësaj dunjaje? Të cilin nder e ka dhanë Allahu xhallahu ala për këtë njeri. E ka nderu babën tonë me kur e ka kriju me dy durt e tina. Tebareke ve teala. Ma mena'ak, pse çka të pengoi tye? Që t'i bish sexhde atij që e kam kriju me dy durt e mia. Estakbarta am kunta min al alin. A tash u bone mendjemadh apo e ke llogarit veten të madh prej prej kohërash? Allahu xhelal ka bë pyetje. Andaj në këto ajete që të kanë zbrit në Mekë, Allahu xhelal ua ka mësu sahabeve esencën e esencave. Baba jonë, është i krijun prej durëve të Allahu xhalla ve ala, prej durëve të Allahu tebareke ve teala, andaj njeriu nuk duhet me nënçmu vetveten e tina. Është krijesë e ndershme e Allahu xhalla ve ala. Po mbi këta është edhe një sekret shumë ma i madh që e ka përmendë Allahu xhalla ve ala në librin e tina për njeriu. Një sekret shumë shumë ma i madh, do ta përmendmi. E dyta është që në surën në suret mekije sahabëve ju është mësue që Allahu xhallahu ala e ka kriju njeriu në formën ma të bukur. E ka dallu prej krijesave, ka thanë Allahu xhallahu ala, khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Allahu e ka kriju qiejt dhe tokën me hak. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Edhe ai jau ka dhonë juve formën dhe jau ka dhonë formën ma të bukur. Njeriu e ka formën ma të bukur në mesin e krijesave. Allahu xhalla u ala ja ka vendos syt, ja ka vendos hundën, ja ka vendos gjuhën, ja ka mësue të folurit, ja ka mësu shkrimin, ja ka mësu ilmin, e kështu me radhë, në formën ma të bukur e ka kriju Allahu xhalla xhalla u ala. Wa ilayhi al-masir, dhe tek Allahu është përfundimi. Andaj forma ma e bukur e cila na ka kriju Allahu xhelle ve ala a s'meriton me u kan Allahu xhelle ve ala i adhuruari i veçantë ekskluzive me pas të drejtën e adhurimit tebareke ve teala e meriton Allahu xhelle xhelle ve ala pastaj e dyta e treta është se Allahu xhelle ve ala e ka veçu njeriun me të folurit dhe mendjen mendja është sendi çka nuk ja ka dhanë Allahu xhelle ve ala shumë prej krijesave të cilat janë frymore, jetojnë, po s'e kanë mendjen. Mendja, sikur njeriu mos ta ketë mendjen, nuk do të ishte qujtë njeri. Allahu xhelle ve ala e ka vendosë përgjegjësinë dhe detyrat mbi mendjen. Ka thanë Allahu xhelle, xhelle ve ala, Ar-Rahmanu allemel Kur'an, Mëshiruesi. Rahmani është ai i cili e ka msu Kur'anin. Khalekal insan e ka krijuar njeriun, allemehul bejan, dhe ja ka msue bejanin. Çka e bejan? Sqarimin. Njeriu me gjuhën e tij e sqaron dhe e shpjegon çka po don, çfarë po dëshiron. Dëshirat e tina i shpreh me gjuhë, dëshirat e tina i shpreh me mendje. Dhe Allahu xhelle ve ala na ka nderu me mendje. Andaj Ibn Xheuzi Ebul Ferexh Ibn Xheuzi ka thanë Allahu xhelle ve ala melaqet i ka kriju prej mendjes kristale. Andaj adhurojnë Allahun xhelle ve ala dhe nuk i bajnë as pak mëkat. Kafshëve jau ka privue mendjen, s'i ka dhanë mendje. Andaj ata janë të zhytura në epshe. Njeriu ka dy komponentet. Komponentin e mendjes dhe epshit. Nga cila anë të anojë, afrohet ka anë Allahu xhelle ve ala, ose nga melaqet, ose nga, nga kafshet. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thonë, em tahsebu enne ektherehum jesmeune eu ja'kilun, bel hum illa kel en'am. A mendon se shumica e njerëzve dëgjojnë dhe mendojnë? A mendon kështu? Ani pse e kanë mendjen, instrumentin e kanë, po nuk e përdorin. Ata janë sikur kafshët, bel hum edal, a janë edhe ma të devijuar. Pse ma t'devijum? E ki pas mundësin m'u ngrit dhe s'je ngrit. Mundësin e ki, mendjen e ki, shpirtin e ki, intelektin e ki, edhe nuk e shfrytzon, bel hum edal, atëherë bje ma poshtë se, se kafsha. Sepse kafsha nuk e ka mundësin m'u ngrit, s'ka mundësi. A ti e ki mundësin E nëse nuk e shfrytzon Atëherë je edal Ma i devijuar se kafsha Andaj prej ndereve dhe privilegjeve Dhe pozitave që na ka dhënë neve Allahu xhelle ve ala është mendja E të cilën duhet me shfrytzu Në adhurimin e Allahut xhelle, xhelle ve ala Pastaj e katërta Që ju ka përmend Allahu xhelle ve ala Sahabeve në fillim është se Gjithçka çka e ka krijue është për njeriun e ka kriju për njeriun ka thanë Allahu xhelle ve ala wa atakum min kulli ma seeltumuh edhe ju ka dhanë Allahu juve për çdo sen çka kini kërkue këtu tash parashtrohet pytja qysh i kena kërku na para se me na kriju Allahu xhelle ve ala kur të kena ardhë në pozitën e pjekurijës i kishmi kërku ato e Allahu na i ka dhonë se ka ditë se i kishmi kërkue Të gjitha sendet çka njeriut i duhen, Allahu xhelle ve ala, ja ka dhonë. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thonë në surën Bakara, Hua ledhi, khalaka lekum, ma fil ardi xhemian. Ai është Allahu i cili ka kriju lekum për juve, çka ka në tokë. E kur njeriu e ndrron, e ban, çka e ban? A ka nder ma të madh se këtë qiellin çka e shofim e ka kriju Allahu për neve? A ka nder ma të madh se këtë këtë tokën që e ka rrafshu Allahu e ka kriju për neve? Mirëpo duhet me falenderu Allahun xhelle ve ala dhe duhet me ditë pozicionin ku e kena na në këtë tokë. Pastaj, ka përmen Allahu xhelle ve ala se Allahu në shumë mes krijesave na ka nderu neve. Ka thanë Allahu tebareke ve teala, ve lekad kerramna beni ademe, ve hamelnahum fil barri vel bahr. Andaj ju e dini se qielli është prej krijesave ma të larta dhe qëndron pa shtilla. Dhe ju e dini se toka është prej sendeve ma të rana, ngase i mban gjithë njerëzimin e mban. Dhe gjitha detrat i ban. Dhe ju e dini se kodrat janë sendi ma i palëvizshëm në tokë. Me gjithë këta ka thanë Allahu xhelle ve ala inna aradna al-amanata ala as-samawati Wal ardhi wal jibale fa abein. Neve ja kemi ofru amanetin qiellit, tokës, det, kodrave fa abein, i refuzun. Ma të forta se na, ma të qëndrueshme se na, ma të palëvizshme se na, ama i kanë refuzue. Fa ashfaqna minha, dhe janë tut prej amanetit. Fa hamalaha al insan, e njeriu i ka bartë këto amanete. Allahu xhelle ve ala e ka privilegju mbi përgjegjësinë këtu edhe do ta përmendmi sekretin pse Allahu ja ka dhonë njeriut këtë amanet nuk ka doshtë Allahu xhelle ve ala me, me ngarku njeriun ma enzelna alejke l-Kur'ane li teshka ka thonë Allahu xhelle ve ala në suret taha na nuk ta kena zbit Kur'anin me të maltretue ti Nuk ta kena zbit kuranin me të mjerue, po ka një sekret. Andaj, kjo është nderimi. Edhe kjo e fundit çka do ta përmenmi, është sekreti ma i madh. Allahu në kuran, mane në men këta, e ka thonë Ibn Kajjimi, kjo e mahnit mendjen. Kjo e, e mallëngjen njeriun me u afru me Allahun xhelle ve ala në maksimum, çka mundet. Cila është kjo? Ka thonë shikoj qiellët. Shikoje tokën, shiko gjithçka çka shef rreth teje. Ka thonë dhe kthehu në Kur'an. A e ka thonë Allahu dikun n'Kur'an se Allahu e do qiellin dhe e do tokën dhe i do malet dhe i do bimët. Jo. Po vetëm njeriun ka thonë e do Allahu xhelle ve ala. Ky është sekreti çka Allahu ia ka dhënë njeriut amanetin. Që ta marre amanetin pse? Se e ka dasht. E këtu vjen ajo në shesh se ka dallim mes dëshirës dhe dashurisë. Dashuri Allahu nuk i ka ofru qiellit. S'ka thënë Allahu i do qiejt. S'ka thënë Allahu i do tokat. S'ka thënë Allahu i do lumejt. S'ka thënë Allahu i do gurzit. Ama njeriun e don Allahu tebareke ve teala. A ka nder më të madh për njeriun se sa Allahu xhelle ve ala me dashtë, jo me dëshiru, e don Allahu tebareke ve teala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ai i don ata njerëz dhe ata e dojnë Allahun. Ky është ai sekreti çka njerëzit nuk e kanë kuptue. Se Allahu e don njeriun si njeri, jashta dëshirës çka ka dashtë me krijue. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thënë në sure Ali Imran, "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni." Thuaj, nëse e doni Allahun, Ndjekmëni mue, pasomni mue. Juhbibkumullah, ju don Allahu. Mirë, qielli i cili nënshtrohet Allahut, edhe e kryen rolin e tij, prap Allahu s'e don. E ka dëshiru, nuk e don. Tokën, Allahu nuk e don me dëshi me dashurinë e tij, njeriun e don. Juhbibkumullah. Andaj, kur Allahu ka folë për besimtar, ka thonë juhibbuhum, i do. A kur ka folë për qiellin, tokën, ka thonë juridu. Ka dallim, dëshira dhe dashuria ndaj dikujna. E privilegji ma i madhë është që njeriun me dashtë Allahu xhelle ve ala. Ka thënë Allahu xhelle ve ala në një prej gjuhëve të pejgamberëve, vërtet Zoti jem është mëshirues, Wedud, i dashur. I dashur, e don njeriun dhe Allahu xhelle ve ala ia ka mundsu njeriut me dasht Allahun xhelle ve ala. Ibn Qayyim al-Jauzije thot, nuk është interesant juhibbunahu. Njerëzit e dojnë Allahun. Kjo nuk a interesant, sepse krijesa ka nevojë për krijuesin. E gjithë mahnia dhe çudia është juhibbuhum, ai i don këta. Ai i don këta njerëz. Andaj njeriu duhet me qenë i përqendrum që ta fitoje dashurinë e Allahut xhelle ve ala. Andaj na e përmendëm se në ditën e gjykimit, kur t'i futë Allahu xhelle ve ala njerëzit në xhennet, i harrojnë knaqsit krejt, kur Allahu t'ju shfaqet atyre. Dhe ju thotë, kad raditu ankum, dhe thotë, unë jam i knaqt me juve. Kjo është kulmi i kulminacioneve. Andaj Allahu xhelle ve ala i ka mësue shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhelle ve ala ka krijue njeriun dhe ka privilegjue dhe këtë univerzin ja ka nënshtrue njeriut që ta arrijë kënaqësinë e Allahut tebareke ve teala dhe e ka njoftue me cilësitë e Allahut xhelle ve ala dhe me emrat e Allahut tebareke ve teala. Prej mësimeve dhe landës mësimore që e kanë mësue sahabët e pejgamberit alejhi salatu ve selam në fillim ka qenë se Allahu e run njeriun e mbron njeriun dhe duhet me pas parasysh besimtari këta gjithmonë gjatë vështirësive fatkeqësive, goditjeve nga kaderi ngase kaderi nuk asht gjithmonë i amël po ndonjëherë është i idhët en tu'mine bil kaderi hajrihi ve sherrihi t'i besosh kaderit të hajrit dhe të sherrit e ky i sherrit ka hidhësinë Po kjo hidhësi ambëlsohet kur ti e din se Allahu xhelle ve ala nuk ta don sherrin, po ta don hajrin. Po nuk munet me dal hajri, pos pa u realizue një lloj i hidhësinës. E Allahu xhelle ve ala ka në kujdes njeriun. Ka thanë Allahu xhelle ve ala, ve inne alejkum le hafidhin. O ju njerëz, afër jush kini kujdestarë. Hafidhin, melaqet, Allahu xhelle ve ala. Ma jelfidhu min kaulin, illa ledejhi, rakibun atid. Nuk e nxjerr ndonjë fjalë, vetëm se i rrin afër, kujdestari prej melaqeve dhe ja shënon. Allahu xhelle ve ala e ka rujt njeriun nga të gjitha sendet nga çka ka mundësi njeriu m'u rujt e të cilat sende nuk ja ka dhanë dikujt tjetër përveç njeriut Allahu xhelle ve ala në shenjë respekti dhe në shenjë nderimi prej sendeve çka e kanë mësue shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në këtë periudhë është se Allahu xhelle ve ala ka zbrit ajete të shumta Dhe kush e lexon Kur'anin e din se njana prej ngjarjeve çka përsëritet shumë në Kur'an është se Allahu ja ka mundësue Ademit m'i ra sexhde të gjithë melaqet. Pse e ka përsëritë Allahu vazhdimisht këtë ngjarje? Ku ka qenë urësia? Ku ka qenë sekreti? Pse jau ka kallëzu këtë ngjarje vazhdimisht? Surën Bakara, surën Hixhr, surën Araf, e kështu me radhë nëpër suret tjera. Pse? Surën Isra, Për m'u tregue se o ju njerëz, këta melaqet e mija i kam shti m'i ra sexhde juve. A është e duhur ju m'i ra tash sexhde dikuj çka unë e kam mallkue. Unë për juve i nënshtrova gjitha melaqet e mija. E tash ju a kini të drejtë m'i ra sexhde Iblisit a. Ka thanë Ibn Kajimi, sa interesant është. Iblisi i shtin bijtë e Ademit m'i ra sexhde ata iblisit, a iblisi kurrë s'i bie sexhde Ademit. Ka refuzu me të parën herë edhe kurrë nuk i bie sexhde. Ama biri i Ademit e adhuron iblisin. Nuk është për qëllim adhurimi i iblisit direkt, po diçka që e ka shpik iblisi. Andaj Allahu xhelle ve ala jau ka msu sahabeve këto mesele që ata ta kuptojnë misionin të cilin janë kriju për atë mision. Edhe këtu e kupton se fjalën Allahu xhelle ve ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk janë krijuar njerëzit dhe xhinët pos që mua të më adhurojnë. Pos që mua të më adhurojnë. Pastaj kam përmend dijetarët e historisë se në periudhën e Mekës Pse s'e konsideron armik? Sepse shumica e njerëzve nuk e konsiderojnë armik. As rrugën e tij çka ai e ka shtrue të devijume nuk e morin prej armikut, po e morin sikur e shtrume prej mikut. Allahu xhelle ve ala në shumë prej ajeteve ka potencu këtë mesele dhe është fokusu në këtë mesele se ju o ju njerëz keni armiqësi me iblisin. Armiqësi me iblisin. Dhe ai mundohet me ju shkatërru juve dhe me ju çue në xhehenem. bashkë me, me ata. Andaj, në shumë prej ajeteve Allahu xhelle ve ala e ka fokusue këtë mesele dhe dijetarët kanë nxerr shumë prej dobive të sjelljes së kësaj ngjarje. E para prej dobive është se Ademi, alejhi salatu ve selam, është i pari i cili ka hi në luftë me, me iblisin. Iblisi, i pari me kan ka hi në luftë është Ademi. E na jena prej llojit të Ademit. Se armiqsia shkon zinxhir. Masi me Ademin edhe me neve ka punë. Le udillennehum ka thonë krejt kam me t'i devijue. Le ughwiyennehum krejt kam me t'i devijue. Krejt kam me t'i humb bijtë e Ademit. Allahu xhelle ve ala ka përmend kët armiqsi. Shumë është njeriu gafil kur s'e njef armikun. Shumë gafil. Nuk e din çka ka me i ndodh kur nuk e njef armikun. Andaj pejgamberi alejhi salatu ve selam një ditë prej ditëve i mbledhi të gjithë fiset e arabëve ju tha nëse unë ju tham se pas asaj kodre ekziston një ushtri që vjen juve me ju sulmue në mëngjes a kishit me m'besue? po kishim me t'besue ça kishit me ba? kishim me marrë përgatitjen që mos me na zanë befas ka thonë kështu unë ju lajmëroj juve për një xhehenem nëse nuk e dëgjoni Allahun xhelle ve ala Andaj njeriu duhet me qenë syçelë ndaj armiqsisë së iblisit. Sahabët e pejgamberit alejhi salatu ve selam e kanë ditë armiqsinë me iblisin. E kanë ditë vesvesen, a është prej iblisit, a është prej mendimit të vet. Andaj Allahu xhelle ve ala i ka tregu pejgamberit alejhi salatu ve selam që ta lajmëroje Omerin se Omer, ti nuk e merr një rrugë shejtani tjetrën. Këtë privilegj s'e ka pas veç Omeri, po Omeri a dallu ma shumë këtë aspekt. Krejt sahabët e kanë pas këtë privilegj dhe këtë njohuri. Ata e kanë ditë kur është cytja prej shejtanit dhe kur është mendja e tyre. E kjo prej ka duke studiu dhe duke meditu shumë në fuqinë e Allahut dhe në armiqsinë që e kanë me iblisin dhe ka hi iblisi, cilat janë dyrt dhe cilat janë qarkullimet e iblisit në brendinë e njeriut. Pastaj e kanë mësue nëpërmjet kësaj ngjarje se njeriu e ka natyrën e tij të gabume. Pranon me bo gabim. Ademi bani gabim dhe ra në kurthën e iblisit. Kjo çka argumenton? Sahabët e kuptun se s'kena mundësi mu zhvesh prej gabimit. Nuk kena mundësi me mri me ni pozitë apo me ni gradë ku na s'bojna hiç gabime. Qysh pretendojnë disa njerëz? S'kan mundësi. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, nëse ju tentoni mos me gabue, Allahu ju shkatrron. Allahu ju ju shkatrron dhe e sjell ni popull çka bojnë gabime. Pra gabimi është pjesë e natyrës tonë, e njerëzorës tonë. Mirëpo kjo nuk na toleron neve që të zhytmi n'gabime. Çka duhet me bo? Duhet me luftu vetveten dhe duhet me mposht vetveten dhe duhet me qen njeriu vazhdimisht në luftë me vetveten. dhe me ba istigfar ndaj Allahu xhelle wala. Andaj Allahu nuk kërkon prej neve mu zhvesh krejt prej gabimit. Çka kërkon? Me ul kokën para Allahu xhelle wala. Dhe Ibn Tejmije ku ka thanë se Iblisi gaboi, edhe Ademi gaboi. Iblisi nuk e kryti urdhrin, edhe Ademi e shkeli ndalesën. Mirëpo dallimet janë shumë të mdhaja. Njoni hin në xhehenem përgjithmonë e njoni hin në xhenet, apet kthehet. Pse? Sepse pas gabimit Iblisi çka tha? I bonëm zullum vetvetes tonë, nëse nuk na mëshiron dhe nuk na fal, kena me dështue. Dhe ka dallim mes kësaj natyre e cila ban gabim dhe ul kokën dhe mes natyrës e cila e ban gabim dhe mundohet me justifikue. Kur të filloje justifikimi i gabimit, vetëm se ka shku kah kufri. Dhe Allahu xhelle wala e përcjell njeriun në këtë sistem të kokës së tina. në këtë natyrë të të tina. A mundohet me ul kokën pas gabimit? A mundohet me thanë, jo nuk nuk është kurgjo kjo. Dhe mundohet mi dhan ngjyrën e bindjes epshit. A ka ma keq? Sikur sot shumë njerëz mundohen demokracisë. Na jena të sprovu me këtë sistem të të mallkum, me këtë sistem të qelbur, çka i ka bo njerëzit me e mohu Allahun xhelle wala dhe me than se këta janë barabart me Allahun xhelle wala dhe mundohen epshit Ka thonë Shejh Muhammed ibn Abdul Wahhab në komentin e këtij ajeti, ka thonë njeriu sado që të mrije prej intelektit, inteligjencës, çka i doket atij që ka mri pale çka. Nëse adhuron dikan tjetër, futet në këtë ajet ejuhel xhahilun, o ju injoranta. Nëse njeriu nuk mundet me kuptue, se është krijue, cila është pozita e tij në këtë dunja, në këtë univers, Se kush është Zoti i tij, Krijuesi i tij, detyrat e tij, përgjegjësitë e tij, ai është në ajetin Allahu xhelle wala ejuhel xhahilun, ani pse ai ngjyroset me intelekt dhe mençuri. Ejuhel xhahilun. Andaj këto kanë qenë tri boshtet çka pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka ndërtue personalitetet ma të larta të njerëzimit. Ebu Bekrin dhe Omerin dhe Uthmanin dhe Aliun, të cilët kanë qenë trashëgimtarët e rrugës pejgamberike dhe këta njerëz kanë qenë faktorët që islami me ardhë deri tek na. Këta e kanë kuptue kush është Allahu, kush jena na, edhe me çfarë ligji drejtohet dhe menaxhohet dhe funksionon ki Një Kur'an i cili ka kriju ato njerëz, i krijon edhe disa njerëz tjerë, me të njëjtat cilësi. E vetmja çka kërkohet është që me iu përvesh studimit të librit t'Allahut xhelle ve ala dhe me u përvesh dhe me u zhvesh para nënshtrimit t'Allahut xhelle ve ala. Dhe Allahu tebareke ve teala, siç i ka kriju disa njerëz në atë kohë, i krijon edhe disa të tjerë në këtë kohë. Me të njëjtat cilësi. Me të njëjtat cilësi. E vetmja rrugë është vetëm me ju nënshtru Allahut xhelle ve ala. Andaj lusim Allahun tebareke ve teala që Allahu xhelle ve ala të na e mundësojë me u përngjasue me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta kuptojna misionin e jetës tonë në këtë univers dhe ta takojna Allahun xhelle ve ala duke qenë ai Allahu tebareke ve teala i kënaqur me neve dhe duke qenë Allahu xhelle ve ala i dashur për neve dhe Allahu tebareke ve teala na e ofrojë dashurinë e tina